Brr, brr. Marcianeque. Ella luce como Harley, pero fuma como Marley. Ese culo yo lo invoco como el Charlie Charlie. Menea los calvos escuchando tema y el Balvin. Ready pa' meterte hasta la morning. Ella quiere manolear el blon. Yo me fumo el otro mientras yo le quito ese pantalón. Sabe que yo no tengo comparación, por eso quiere un vacile VIP dentro de mi habitación. Mientras tira pista, como rajamos la puta. Vamos por la ruta, estoy librando de la yuta. El dinero gastamos porque se nos da la mano. A los reptilianos está la pipi nos robamos. Mejor corte le damos, tres millones son gramos. Una puta me llamo y directo pa' grano. Cabaña arrendamos, en la noche descansamos. En el día hacemos positivos que pensamos. Hoy no pa'l party, trae tú si traes cosas, está en Mari. Y despertamos Miami en un yate papela, pero yo no quiero rela. Pura buena tela, le meto mi tomo chela de la estela, dando la capela. Era, era, mera, soy tu deseo cumplido si juntas las siete esferas. No hable de amor, no venga con lecera, ponte en la pose que sería que tu buri rompera. Ah, esa gata en la cama se pone bandera, mami, que tú quieres, yo más oro lo que quiera. tú. pretendiente no se la puerta se anegue. Eh, brr, brr, ay, ay, MJ. Ella quiere perreo, un maleteo, yo le voy a dar. Sin atado, esa niña la voy a enamorar. Eso para ti esta noche te voy a quitar. La adrenalina está subiendo y no va a parar. Lo que busca perreo, un maleteo, yo le doy. Ya tú sabes, soy tu mano Floyd. Soy un chico malo como un bad boy. Anda malo Liberte verde por casarme y no pasa nada. Cada lado que vamos llegamos a caravana. Mi copa cocinando como todas las mañanas. Estamos otro level, somos todas antirranas. Hoy no pa'l París Traje tú y traje cosas de Mari. Y despertamos Miami en un yate con la vista panorámica